pokoja dobro vám, priatelia spirituálneho kapitálu a snáď aj duchovného života, pozdravuje vás brat Pavel a Vysoké Tatry. Dnes máme tému o tom, že náš Boh nemlčí a naše ega sa môžu aj nafukovať, čo je jedno veľké nebezpečie, na ktoré si musíme dať všetci pozor. Lebo ak si na to pozor nedáme, začneme toho nášho Boha urážať a seba ničiť a svoj život premenia na ťažký očistec a potom aj peklo. Tomu sa treba v živote vyhnúť, na to nás stvoriteľ nestvoril, ale na to, aby sa podelil s darom života, s darom radosti, s darom lásky a v jednom posolstve, v ktorom sa Boh Otec uzval jednej z nás, povedal, stvoril som vás, preto aby som mal rodinu. Či v to niekto verí alebo neverí, stvoriteľa nejakého máme a on nás stvoril na to, aby boli sme súčasť jeho rodiny. Vítajte pri počúvaní tejto téme. Prvú hodinku sa ponorím do týchto dvoch tém, možno aj do niečoho iného a v druhej hodinke budeme mať, ak to vyjde podľa plánu, až troch hostí ktorí nám niečo povedia. Som rád, že sa niekto aj druhý ozýva, lebo moje ego, to keď som býval v Martine, koľko je to už za nejakých 6-7 rokov, tak som tak počúval, v jednej kancelárii som vtedy robil, to, čo som vysielal, no dobre hovoríš, Pakoško, múdre je to, výborné je to, aj tie pesničky dobre, ale druhú hodinku som už mal pocit, že keď som hovoril, mne samému to bolo veľa. A už som si uvedomil, keď sa až. Je toho veľa, preťažuješ tých poslucháčov, nebudú mať z toho dobrý dojem. Tak som rád, keď zasiahne niekto druhý, niekto iný, keď niečo povie, ono sa to spestrí, troška sa to porovná, aby ste nemali, lebo aj také môže byť ego, že to je len môj čas a ja tu budem hovoriť to, čo ja, na čo som ja prišiel, aby mňa všetci počúvajte, aj keď trpíte, však mňa to netrápi, ja sa teším, lebo si ja robím dobre a vy musíte trpeť pri tom, keď si ja robím dobre. No tak to je už to ego, či? také už nafoknuté ego zropušané a také nepríjemné. Potom si takto človek... My sme stvorení na to totiž našim stvoriteľom, aby sme sa mali radi, aby sme si robili navzájom dobre. A keď už robím niekomu, myslím si, že robím niekomu dobre a robím mu zle, on mi to povie, no tak čo urobí ego? No oduje sa, urazí sa, lebo mi niekto povedal nejakú nepríjemnú pravdu, ja som čakal, že ma budú všetci len počúvať a adorovať a mi tlieskať a ma všetci milovať a mi chválorečiť, aký som ja úžasnočký. No tak to keď sa puberťáčikovi stane, tak mu to odpustíte, lebo je vo vývoji, je to puberťák. Ale dospelému človekovi ten by už mal teda byť slobodný od takýchto sociopatí, mal by si všímať, keď sú to moje deti, moji podriadení, moji spolu kolegovia, poslucháči, žiaci v škole, spolupracovníci, podriadení. A keď ja vidím, že im robím zlé a oni mi to dávajú najavo a ja som sa urazil, tak keď som, keď robím nejakú správnu spiritualitu, teda správnu, ktorá to ego nenafukuje, ktorá ho drží primerane na takej primeranej úrovni svojmu veku, svojmu stavu, a to moje sebavedomie, ktoré má sklony sa hrať na Boha, hrať sa na neomilného, hrať sa na strašne múdreho a keď zistím, že som urobil chybu, som napomenutý, urazím sa, tak mal by som zareagovať a prepáčte, prepáčte, že som to nevhodne povedal, niečo som myslel dobre, som zle urobil, prepáčte, toto je normálne ego. Vo vzťahoch, práci a všetko ide ďalej sa všetko pochopí. Len problém nastane vtedy, keď to nafúknuté ego, ktoré sa urazilo, a zabudlo sa odraziť samé od seba, od svojej hlúposti a začne v týchto chybách pokračovať a obklopí sa nejakými pritakávačmi, tých bude odmeňovať a oni si tam budú klamať navzájom, akí sú úžasní a celou firmou, celou krajinou alebo celou cirkou, to ide dolu vodou, to je už problém. Tak. Vtedy sa treba, nielen sveto neposluchnúť takého predstaveného, treba sa jednoducho vzbúriť, svetov zburov, pretože tu ide o krajinu. A vy tu ničíte celú krajinu, to vám nedovolíme. Vy tu ničíte celú církev, celá firma ide dolu vodou kvôli vašmu hlúpemu egu nafúkanému. Takto by mali zareagovať podriadení, keby neboli masochisti. Nož ale keď je tam hore sadista, väčšinou to dopadne tak, ten má rozdr... už nie je nafúknuté ego, ten má rozdrapené ego, čím viacej má peňazí, čím viacej mu tlieskajú dlhodobejšie. Vyrába masochistov a tí vedia, že je zle, neuzývajú sa, aj sa ozvali, ale boli potrestaní. A to stačí jedného potrestať, hlavného Buriča a všetci za trasu, však poznáte to za socializmu. A aj za covidizmu. Keď sa niečo takéto nás ťahuje do cirkvi, je to tragédia. Keď sa tam hovorí niečo o Ježištovi, o pravde, o nejakých kresťanských hodnotách, je to celé podvod a skončí to veľmi zle. Títo jedinci s nafúknutými egami, alebo jeden, čo má nafúknuté sadistické ego a jeho posádka, ktorá ho nemo počúva, vykonáva rozkazy ako otroci, hrajú sa na kresťanov a sú na Titaniku a nevidia, že sa to potápa, a, tak to je Prečo sa to deje? A Katka Sienská dostala, že to je taká pícha veľká v tých ľuďoch, že sú už tak oslepení, že oni sú úplne mimo reality, vôbec nevnímajú, čo sa deje a idú do záhuby aj oni sami, aj ich podriadení. Niečo takéto sa deje aj v našej cirkvi, ktorá po 2000 rokov rímokatolícka cirkev plavby po búrlivých vodách tohto sveta zázračne nestroskotala, prekonala všetky úskalia a prekážky. Nuž ale prišli na ňu piráti a prepadli ju a miesto kresťanstva sa začáva ohlasovať humanizmus. Bola to minulá relácia. Myslíte si, že to nepochádza z nejakých nafúknutého ega nášho, že my sme králi, my sme lordi a budú nám všetci tlieskať a my môžeme zabudnúť aj na kresťanské hodnoty. A môžeme úplne s úsmevom ponúkať tzv. kresťanstvo bez testosterónu. Tak to nazval jeden bloger v Spojených štátoch, tak sa to tam na v americkém prostredí, šíri už sa to dostalo do Európy cez internet. Presný názov, ktorý tu nikto nehovorí, ani ja som to doteraz nevedel. Asi dva dní som sa to dozvedel. To je presná diagnoza, čo my páchame na tejto lodi. Ponúka naša posádka kresťanstvo bez testosterón, bez svetého boja voči hriechu. My sa tu popušíme so všetkými náboženstvami. Už nehovoríme skoro vôbec nič o hriechu, nič o pekle, nič o božích trestoch. Topíme sa nie v nejakom Atlantickom oceáne, ako Titanic, tuším, či v Tichom oceáne sa to topí. My sa topíme v presladenom sirupe pseudokresťanského mora a ťaháme do tých vírov svojich aj celé ľudstvo. Klameme sa navzájom, ako to povedal prorok Eliáš. Keď videl, že Jezabel sa zmocnila kráľovstva, manipulovala aj s kráľom, vplyvala aj cirkev, ničila, čo je hodnotné práve, vyštovala aj právo najpravejšieho proroka Eliáša. Ten sa musel dať na útek pred ňou, lebo by ju zničila. Toto sa deje už aj v cirkvi. Ako to Áda Ineman povedal, videl som v prorockom sne, že Vatikánsku baziliku zmocnila sa jej nejaká prefíkaná žena. To bude tá falošná hierarchia. To je tá moderná Jezabel, ktorá ako kráľovná sa zmocnila mnohých prelátov, ktorí majú ale oni nemajú nejaké nafúknuté, však to sú pokorní služobníci Boží, ktorí sú takí veľmi submisívni, ktorí si celý život dali na to pozor, aby poctivo si plnili svoje povinnosti, aby poctivo navštevovali tie školy, sviatosti a všetky tie stupňa akademické, aby tam nepodvádzali, všetky skúšky zložili, aby neprotestovali, nekritizovali nikoho. Boli takí jesmenkovia, No a no dostali sa na tie tróny eh, vysoké a tam prišli k nejakým vysokým úradom kňažským, biskupským, arcibiskupským, kardinálským, aj k pápežskému. No ale urobili nejakú chybu v živote a nikto to nepomenúva, kde urobili chybu, že my čakáme, že budú brániť stádo ako svätí rytieri, svätí bojovníci. Dozvedel som sa, že rytieri v stredoveku, keď sa čítalo Evangelium v chráme, oni boli tam prítomní, v tej svojej zbroji aj s mečmi vytasili meč z púzdra, vstýčili ho. Ľudia stoja, keď sa číta Evangelium, aj oni stáli a ten meč držali vstýčený k nebu. A tak si vypočuli sveté Evangelium. A keď povedal kniaz, počuli sme Boží slav, slovo pánov a prišla kázeň, vsunuli ten svoj meč do pošvy, lebo lepšie tak slušnejšie povedané, do púzdra a počúvali kázeň. Aby sa tak naznačilo, že takíto rytieri sú pripravení brániť Božie slovo aj mečom, aj spravodlivou vojnou, aj sú ochotní teda zatočiť s nejakými jedincami, ktorí sa pochabia pán Božkom. Väčšinou to boli moslimovia, ktorí napádali pravidelne každé storočie Európu a treba Európa kresťanstvo brániť pred nimi. Toto dnes málo kto. Ak sa niekto ozve, začne bojovať a šermovať s Božím slovom a privedie do konfrontácie vlastných spolubratov v cirkvi, ponúkne nejakú takúto evangelizáciu mužnú, chlapskú, rytierskú. Títo chlapci držia jednotu a oni ho vyštvu. A keď ho vyštú ako Vigana a ako Striklenda, tak čušia. A keď sa ich opýtate v súkromnom rozhovore, však ale ten Strickland to je zbožný chlap, to je zbožný muž, ten bráni církev, on ho miluje, on ohlasuje evanelium tak, ako sa to má, tak mlčia. Zvesia hlavu, hambia sa. To znamená, že vedia, že je zle, no tak toto prišlo, to je tá Izabel. To je tá zoženštilosť, ktorá je v týchto prelátoch. Oni nie len, že majú sukne liturgické, ktoré symbolizujú nejakú celistvosť, že to mužské a ženské majú nejaké v sebe doladené, zjednotené. To neznamená, že máme byť osukňovaní. Ale oni sa stali osukňovaní tietkoši, ktorí držia falošnú jednotu a toto je skryté ego. Ani nie, ego je nejaké také pritomené, ale skôr je to skrytá pícha. A kolektívne je to obrovsky nafúknuté ego, ktoré strašne ubližuje kresťanským hodnotám. Aj matke cirkvi robí hambu a nebo sa ozvalo, párkrát nás preplesklo, napomenulo cez rôzne zjavenia, že toto je ten veľmi škodlivý humanizmus, ktorý vystrieda kresťanstvo v posledných časoch. To sú presne tí piráti, ktorí prepadli loď predtým, než ona pristane po 2000-ročnej plavbe na druhom brehu, kde nás čaká Kristovo kráľovstvo i príchod Krista. Toto bude ten najväčší podvod posledných čas. To zažívame, to je dobre pripomínať. Ja ďakujem nebesom, že ma oslobodili od nejakých púd a povinností, ktoré som na v Banskej Bystrici a v kňažskom stave, že to neriešim, že som od toho slobodný a môžem slobodne to vyjasniť aj samému sebe. Trvalo mi to pár rokov, kým sa mi to uležalo v hlave. Aj voči Františkovi som, všimnite si, zmenil postoj, hoci som ho prvé roky bránil, pretože to je katolická povinnosť každého evangelizátora aj syna cirkvi brániť svojho pápeža proti útokom. My sme vedeli, že tie útoky boli aj predtým na pápežov aj na ňo. Tak sme ho bránili v dobromyselne, dobre, že on robí dobre, ale počasie sa nám vyjasnilo, však ten chlapík, ten je ako keby nasadený. Čo to ten robí? Však ten lavíruje s tým kormidlom lode, ale tak nebezpečne do nejakých veľmi plitkých a povrchných vôd nás chce odkloniť celú církev, rehoce sa pritom pochechtáva, vymenúva kadejakých prelátov nevhodných, lavíruje s naukou a on povedal, že všetky náboženstva vedú k Pamboškovi v Singapúre 2024. Pre Boha. Toto keby ste povedali za Jana Pavla II., tak vás nepustí ani na ďalšie, do ďalšieho ročníka na nejakej fundamentálke. Toto keby ste povedali na dogmatike Benediktovi 16. Za uši by vás vyťahal a kopol do zadnice. A zrazu nástupca Jana Pavla II. Benedikta toto povie na celú planetu a celá hierarchia mlčí. Oni vedia veľmi dobre, že to bola hereza. Oni mlčia. A prečo? Majú nafúknuté ega a nemajú, ale majú skrytú píchu. Neoslavujú Boha, ale milujú svoje pohodlie, nechcú si robiť žiadne problémy, nechcú žiaden svetý boj, žiadnu konfrontáciu, no a toto je ten problém posledných čas a menia sa naši preláti, ktorí sa volajú otcovia. My vidíme, že toto je nezodpovednosť, toto otec nerobí. Toto otec nerobí. Otec sa ozve. Otec bráni rodinu. A keď vidie aj na matke, prosím ťa, deti majú vši, tam išla do romskej osady, má blchy a ty máš mole, špajzy, okamžite to začni upratovať, pomôžem ti. Toto robí otec. A napomenie aj vlastnú matku, aj vlastnú ženu. Pretože tá žena môže mať nafúknuté ego a čo sa urazí, zanedbá si svoje povinnosti rodinné tak sa starajú o tie deti, keď už ich máme. A tú rodinu spolupracujme. Čo toto je za zanedbanie povinností? To sa stane v rodine. A aj v vzťahoch, že máme ega, aj sa urazíme, tak sa odrazme. Povedal Rudo Baláš a pekne riešme svoje problémy. Tie sú na to nám dané, aby sme ich pekne vyriešili, aby sme sa z nich poučili a nie, aby sme sa do nič naurážali, alebo aby sme na ne, tie problémy o svojej vlastnej rodine dlabali. Čo sa stalo v opačnom garde, zase napomínal. Bol sa jeden chlapík spovedať, však on pozera porno. No ale kňaz mu povedal spovedi, viete, dajte na to pozor, máte manželku. No ale tak e, mne nevyhovuje tá manželka vo všetkom, no ja, ja potrebujem si e, to vyventilovať, ja potrebujem, mám nárok, ja som moderný kresťan. Viete, dajte pozor, lebo porno nafúkuje ego. No, dostal rozrešenie, a tak sa to nejako uzavrelo a pozeral porno ďalej. Potom manželka ho nachytala a mu povie, prosím ťa, mňa toto uráža. Ty potom nejakú špinu doval do svojho ma, našeho. Není to dobre, nerob to. A, kde daj mi pokoj. Nerozkazuj mi, ja viem, čo mám robiť. Ja si svoje povinnosti plním. Tak návonok si ich plnil, klobok mu dole, staral sa, všetko klapalo, ale intimita bola už napadnutá nejakým vírusom. Tá žena to zaregistrovala, matka povedala mu, Modlila sa a dopadlo to tak, e, že dočítal som sa to, e, išiel so svojim dieťaťom, zamkol ho v aute, boli 40-stupňové horúčavy, tam bola nejaká klimatizácia, ale ona vypla po nejaké pol hodine, tam bola asi 3-4, 3 hodiny, kde si v e, nejaké, nejakej herni alebo na nejakej pumpe, pozeral tam to porno a to dieťa mu zomrelo. Upieklo sa súd ho obvinil a mu hrozí mu do živote. Tak toto je následok toho nafoknutého ega, ktoré chce žiť vo svojej svojvôli, dávajú mu aj rady, nerob to, daj si na to pozor. Keby, bol, keby to ego bolo také malé, normálne, tak jo, ďakujem ti za napomenutie, prepáč, ja som chybný, no. Mám s tým problém, žena moja, prosím ťa, poď, klakneme, poď sa za mňa modliť, ja mám také túžby nevhodné, asi je to nevhodné, ak ťa to uráža, prepáč. Keby to takto normálne riešil, ako skromný, dobrý muž a otec, tak k tým veľkým tragédiám by neprichádzalo. A toto ešte nie je najhoršia tragédia, že dieťa zomre. To sa na niečo stalo horšie je, keď sa dejú väčšie veci, keď to robia stá tisíce ľudí v celom národe a nerobia pokáni. Alebo falošné pokáni a keď otcovia Duchovní otcovia, kniazy a biskupy to tolerujú a mlčia. To už nie je dobré. Oni majú tiež, možno majú ega, sú skromné alebo hrajú tú pokoru, možno majú aj pokoru, možno jedno s druhým, ale to nafúknuté, oni majú asi superego, superego, také utajené ego, ako to má hinduistická mystika, že tiež sa hrá návonok na nejakých asketov, na nejakých svetcov, ale to falošná svetosť, ktorá navonok hrá obrovskú pokoru, skromnosť, ale za tým je nejaký, nejaký podvod. Nejaká, nejaká lestivosť a nejaká škodoradosť a je tam nejaké super ego a ono sa to prebali. A na to máte nejakých prorokov, evangelizátorov, charizmatikov, na to máte zbožné ženy. Oni my to takto nejako cítime, my to naznačujeme, my vám to hovoríme, pripomíname, to je naša povinnosť. A keď máte ega, ktoré sú veľké, ktoré sú príliš sebavedomé, čiže už hriešne, sú napadnuté pýchou, nepomôže vám ani kresťanstvo, ani sviatosti. Pomôže vám, keď vám zomre vlastné dieťa, keď tu príde trest, keď tu príde vojna, niečo také vám snáď ešte pomôže aby tie nafúknuté ega splesli. A začína to ako? To nafúkovanie ega. No začíname tak skromne ako študenti všetci, aj kresťania, aj ministranti, ale môžeme sa odkloniť od pravej kresťanskej viery, môžeme nakúknúť do nejakej ezoteriky, ktorá je veľmi príjemná, atraktívna, zaujímavá. Nenudíme sa tam ako v kostole pri slavom kazateľovi však. No a môžeme sa ubytovať nejakej joge, nejakej transcendentálnej meditácii, nejakom spiritizme, nejakej falošnej mystike, nejakom hinduizme, alebo čo nám je atraktívne. A keď zabudneme na kresťanstvo, čiže na Krista, na Božie slova, ktoré sme my dostali v Biblii, tak môžeme si začať to naše sebavedomie nafukovať. Naše ega začnú raz, začneme byť taký dôležitý. Tak ako sa to mafiánikovi stane, ten tiež není na začiatku veľký máčo, ale začína, začína podnikať, má nejakú žen, frajerku, potom manželku, ženu a začne si dovolovať, rozkazovať, peniaze točiť, na to, namočí sa do nejakej kriminálnej činnosti, potom v intimite jedna žena mu nestačí, potrebuje druhú ženu, nielen porno, potrebuje frajerku. Keď ho žena napomenie, tak tu umlčí, Drží si ho ako otrokyňu len kvôli majetkom a pokračuje v tých frajerkarčeniach a stane sa z neho postupne mafián s obrovské nafúknutým egom a začne všetkých v okolí zastrašovať, manipulovať. Toto robí ego. A začínal ako ministrantík. Skromne, nož, ale ten svet ho pokazil. Nemal pravých priateľov, ktorí by ho napomenuli ženu premenil ho na otrokyňu, tá mu to aj pripomenula, že je niekde chyba, ale musí byť ticho, lebo príde o všetko, no tak to je začiatok konca. A ten chlapík si zvolil nesprávnu spiritualitu, nerešpektuje nikoho. Ja viem všetko najlepšie. Ja nepotrebujem nejaké rady. Ja nepotrebujem nejakého boha. No, tak toto je začiatok pýchy a konca. Tak sa budeš nafúkovať, nafúkovať až sa nafúkneš do gigantických rozmerov a čakáte, že spľasneš. No a bude z toho hamba a nejaký smrad po takom živote zostane. Na to si musíme dať všetci pozor, pretože máme sklony sa nafúkovať. máme sklony machrovať, hlavne my muži, máme sklony byť frajery, ja to zvládnem, to nie je správna spiritualita, treba sa zastaviť. Ešte predtým, než príde nejaká tragédia. To robí inteligencia, pretože vlastne tie hriechy, čo som pozoroval aj sám na sebe, pozorujem to aj na iných, všetky naše tie hriechy, v podstate je to milovanie vlastnej hlúposti. Svetý Apoštol Pavol nazýva, že koreň všetkého zla je chamtivosť po peniazoch. Sveta Katka Sienská má dostala z neba iné niečo. Tam má v tých svojim dialogu s Bohom naznačené, že koreň všetkého zla je láska. Prílišné nafúknuté svoje ja, svoje sebavedomie. Takto, zač takto padol asi aj Lucifer z A potom odpadol od Boha kto vie s koľkými, či tisíckami, či miliónmi anielov. Svetý Bazil Veľký, to je tuším najstaršia rehola v cirkvi, tak ten sa vyslovil, že koreň všetkého zla je liberáci z Božích prikázaní. Že ich aj uznať, áno, že Bože prikázania treba dodržovať, tak sa to naše ego udržuje pri normále, aby bolo také malé, poslušné, to bázeň Božia. No ale keď si niekto vybere nejakých 7 prikázaní a 3 nebude porušovať, bude porušovať, lebo sa mu to nepáči, no tak to je koren všetkého zla. Hovorí svätý Basil. Všimnite si, sú to svetci katolíckej cerkve, na to istý problém majú rozličné odpovede, ktoré si neprotirečia. Oni sa doplňajú. Ak môžem takto malinko ešte koniem svojim egom doplniť, ja som zbadal, že koreň všetkého zla je milovanie svojej vlastnej hlúposti, klamanie samému sebe, milovanie týchto klamstiev a hlúposti, zaťaté nepokánie. No a kto sa tohto pridržáva a klania sa tomu miesto Boha ako modle, to je koreň všetkého zla a jeho skazy. Tak toľko na ponorenie mystickej škole sme si posvietili na niečo snáď veľmi dôležité. Dáme pieseň. som z cesty a bol som sám Hviezd na nebi bolo vidno len pár Podo mnou prázdna zem a nad ňou víril prach Ostali len vrázky na perách V noci mráz, braj, aj na psa príde Ten hore mi životom píše list ktorý hlboko vo mne hrá. Blúdim v labirinte plno mojich príšer, mapa je vraj vo mne a môžem výjsť, ak si dovolím byť sebou sám. mi ho ruka môžem výjsť Leso, kde uvidím pravdivý odraz toho, kým som Miesto, kde príjmem sám seba, založím oheň a privítam túlavých psov Keď mraz na okno píše príbeh o tom, ako som životom čítal list Ktorý hlboko vo mne rá. Blúdim v labirinte plnom mojich príšer Mapa je vraj vo mne a ja chcem výjsť Tak si dovolím byť sebou sám Hej! Prosím, posvieť mi hviezdami nado mnou. Hviezdami nado mnou. Veď ma láskou, čo prúdi mnou. Ja, láskou, čo prúdi mnou. Dovol mi nazvať mojou domovinou. domovinou. Miesto vo mne, kde som sám sebou. Boh nemlčí, Boh sa ozýva. Napísal nám aj milostný list. Milostný list som v živote nepočul. Boh? Si to nepočul? Ty si kresťan. Pokrstený, no tak som, tak troška som. No tak Biblia, to je Boží list, Boží. To sú slova života. Tam máš slova, ktoré prinášajú Boží živečný život. Tomu sa treba venovať a keď my chceme ísť do neba, chceme mať skriesené telo a účasť na väčšnom živote, treba sa nám ctiť syna, ktorého nám Ocko poslal a ten syn sa volá Ježiš Kristus. O ňom sa hovorí v starom zákone ako Jahvem, ktorý sa tu inkarnoval ako človek v Ježišovi a priniesol kresťanstvo. Záznam o tom máme právoplatný, správny, vo Svetom písme starého a nového zákona. Treba si toto Božie slovo ctiť, začítať sa do Božích slov, poprosiť si Ducha Svetého, aby sme to správne porozumeli a to treba žiť. Tak je to jednoduché a naše ego zostane primerane malé. Nebudeme pyšní. Ak nám niekedy nafokuje sa ego, ak u nás niekedy prichádza pícha, to je z toho, že zanedbávame duchovný život, volím, alebo, nie, alebo to teda aj čítame, ale nedôsledne to žijeme, darebáčime, ulievame sa, alebo možno druhý problém je u kresťanov, že im kresťanstvo nevonia, A zvolia sa nejaké iné božstva, iné spirituálne cesty a stanú sa napríklad moslimovia, pretože muslim má štyri manželky a tam nie sú banka úroky a tam sú štyri manželky a ja, mne sa páči táto muslimská viera, nie títo falošní kresťania, čo chodia na potrát a potom sa idú vyspovedať, to je trapné. Vieš čo, ale Ada mám to pekne nazval, ja nemyslím, ja muslim. Čiže tam už tam musí, niečo musí, e, tam, e, tam sa hlbšie deň nejde. Tam sa neuznáva Ježiš Kristus ako syn živého Boha, ako druhá božská osoba. A preto táto viera nemôže byť pravá, hoci si ctí Allaha, Boha jediného, spravodlivého, pre milosrdného, oni to tak povedia. No a, ale Ježiša, keď mi poviete, však ale Pán Ježiš zomrel aj na kríži a stal z mŕtvych, nie, nie, toto by Allah nikdy nedopustil. To si kresťania vymysleli. Toto vám povie úprimne miliarda moslimov, lebo to počuli vo svojich mešitách. A títo modernistickí preláti v Vatikáne posledných 60 rokov vám tvrdia, že máme rovnakého Boha. Moslimami. A tam prišiel do knižnice nejaký moslim a tam pápež mu povolil, aby v knižnici v Vatikánčiku sám modlil k svojmu Allahovi. A ideme sa podľa, aj s nimi aj modliť. Toto je, toto sú tí malí chlapci nedospelí, ktorí prebrali velenie, to sú piráti. To sú piráti, to není posádka Božia. Zradili kresťanstvo a nerobia za to žiadne pokánie. A hovoria, že hoci v ktorom náboženstve môžete byť a ctíte si pán Božka a vlastne do pekla nepôjde nikto. Podvod! Podvod! To musíme mi povedať. Ja ne, ne, nevyhlasujem kryžovú výpravu voči moslimom, ja sa ich snažím tolerovať, chápať, ale nemôžem im klamať, že máme rovnakého Boha. Nemáme. Môžeme debatovať o jednom Bohu? Môžeme. Ale oni už ani ne, nedebatia o Vatikáne, oni sa rovno zjednotia, objímajú, to je blud irenizmu. To ako keby ste sa s hociakými ľahkými ženami a prostitútkami e, objímali, len aby bola jednota, vraj to je láska. Nie, nie, toto, toto otec sa s hociakými ženami objímať nebude. Ak to vyrobíte, robíte smilstvo a čaká vás. Ten Titanic váš, na ktorom ste vy piráti, pôjde k dnu, ale Božia církev tu zostane a zachránte sa do tých člnov, pretože to ide ku dnu. Toto by mal povedať zodpovedný otec. A keď sa to v cirkvi nejaký biskup odváži, tak ho František vyhodí. A všetci čušia. Takto ste dopadli. Takto. Vy nafúknuté ga nemáte však, ale Boha nepočúvate. Z Boha sa si robíte posmech. Kto vie, či v Neho ešte veríte? Možno Boha veríte, ale vy neveríte v to, že príde Ježiš súdiť živých a mŕtvych a že potrestá tieto neverí je to zrady. Jeden zo státočných biskupov Strickland sa vám ozval a hovorí otvorene, musím hovoriť otvorene, vlci nie sú pri dverách, sú vo svetini a nemôžeme si šepkať, kým oni požierajú stádo. Musíme so žiaľom ale pravdou povedať, že hlas Petra bol utlmený. Ctíme si vrad pápeža, ale nemôžeme poprieť fakty. Za pápeža Františka sa uvoľnili závažné omily požehnávanie zväzkov osôb rovnakého pohľavia, škandalozne tvrdenie, že každé náboženstvo je cestou k Bohu, útok na svetu omšu veky vekovetu. A za pápeža Leva 14. tieto omily zostávajú neopravené. Ak buď nebudeme hovoriť, ak nebudeme odporovať, ak sa nepripútame ku Kristovi jeho svetej matke, potom nás zmetie prílivová vlna leží Rudolf by takto povedal, keby tu bol. Na toto, čo sa deje v cirkvi. Svetý pápež Pius X raz zahrmel, či za burácom. V našej dobe viac ako kedykoľvek predtým spočíva hlavná sila zlých v tom, že sú zbabeli slab a slabí dobrí ľudia. To je meč do môjho vlastného srdca, hovorí pán biskup, či otec biskup. Smalý o, ale otec, lebo sa stará. Správa sa zodpovedne. Nie ako títo šašovia, čo sa hrajú na kráľa. Biskupovia, kňazi, otcovia, rodina, matky, detí. Ak zostanete plachí, alebo submisívny v inom preklade, ak sa modlíme útechu potom, ak mlčíme, potom sa aj my podielame na tejto vine. Hovorím múdro, hovorí otcovský, hovorí sveto. A pokračuje ďalej. Synodalita sa stará maskou pre doktrinálne skreslenia. Namiesto odovzdávania svetej víry, ktorá bola raz odovzdávaná svetým, sa v reálnom čase píše antikatechizmus. V samotnom dikastériu, ktoré má strážiť víru katolícku, predseda kardinál Fernández Muž, ktorý otvorene propagoval omily a zostáva nenapravený. Páter James Martin naďalej pohoršuje duše Spojených štátov aj po celom svete. Káže vzburu proti Božiemu zákonu o sexualite. Napriek tomu je chválený na miesto pokarhania. Medzi tým je sveta omša vekov, tradičná latinská omša, ktorá po stáročia formovala svetých, prenasledovaná, potláčaná, obmedzovaná a opovrhovaná je ňou. Ako by bola skôr hrozbou než životou darnou živou silou cirkvy. A teraz kardinál Blaise Supič z Chicaga nariaduje udelenie ocenenia senátorovi Dickovi Darbinovi, mužovi, ktorý 10 ročia presadzoval potraty o ktorom biskup Poprocký v Spojených štátoch správne vyhlásil, že nemá čo príjmať Eucharistiu. Namiesto disciplinárneho konania je poctený. Namiesto napomenutia je obmenený. Toto nie je milosrdenstvo. Toto je zrada. Tak máte takú malú ukážku od mňa, jedného z božích služobníkov snáď nevykastrovaného aj pána biskupa Striklenda, svetého to oca muža, to je kresťanstvo s testosterónom, čiže so svetou mužskou energiou. Je tam niečo rytierské a keď to oni neponúkajú, tak sú zoženšteli. Sú v tom sirupe nejakého. Tu už chystajú jedno svetové náboženstvo s úsmevom, potleskom, a my cítime dolu, že nie je to ono. Mnohých to vyhovuje, im sa také kresťanstvo páči, ale my musíme vám povedať, že to nie je kresťanstvo pravé. Nie je to kresťanstvo katolické, je to už, sú to vši, blchy, komáre, aj počtice, všetko dokopy, je to neviditeľná, rozkladá to vaše duše a neprivádza to duše a celý svet do väčšného života, ale je to už teraz, hamba sa keď sa na to pozeráme. A vidíme takýchto predstavených, že čo páchajú. A nerobia za to, a ich upozorňujeme na rôzne spôsoby, nerobia za to žiadne sebareflexiu a klamu, že ideme počúvať všetkých. Oni takéto testosterónové mužské sveté hlasy nechcú počuť. Oni takýchto mužov vyhadzujú zo svojich polokatolických médií, zo svojich úradov, zo svojej pozornosti a idú sa tam objímať s hinduistami, buddhistami, s dalajlámami, kadejakými moslimami a robia pakt o neutočení, majú aj s Davosom. Boh nemlčí. Boh sa ozýva, Boh ich kar, ako hovorí Girolamo Savonarola. Spred 500 rokov takto karhal pápeža. Nesvetého pápeža Alexandra VI., ktorý podplatil kardinálov raj, aby bol v úrade pápežskom. Možno v tom momente sa stal neplatným pápežom, antipápežom a robil pohoršenie. Okrem tých svojich štyroch detí toto bol jeden a nerobil za to pokáňa, dal sa na rolu upáliť. Toto bolo z cirkvi skryté, tak sa to prebalilo raz za 100 rokov. Teraz to máme na tacké, pozorujeme to v týchto médiách. A Saunarola povedal, Boh vás napomína cez moje ústa. Myslím, že Boh, Otec nemlčí, napomína vás cez ústa a listy biskupa Striklanda a jemu podobných biskupov. Dáme si ukážku o 144 tisíc, myslím, že on bude patriť medzi 144 tisíc, ktoré v zjavení v 14. kapitole, to budú tí najbližší priatelia Kristovi, jeho veľvyslanci, keď tu bude kráľovať, oni budú kráľovať s ním o slavených telách. A jeden brat dostal o tom nejaké zjavenie, vypočujme si ho. Pán ke mne začal mluvit, zapiš moje slova, můj synu, a řekl, tohle je těžké slovo pro tebe, synu. A já odpověděl, ano, pane. Pokračoval, pamatuješ, když k tobě mluvil můj otec i tvůj otec? A já řekl, Samozřejmě, pane. A Ježíš pokračoval, řekni mému stádu, co ti tehdy řekl, vlastními slovy, tak jak jsem tě stvořil, aby smluvil. To bylo asi před pěti a půl lety. Spal jsem doma v posteli a uprostřed noci jsem byl přenesen někam, nevím kam. Ale pamatuji si, že jsem jasně a mocně slyšel, jak ke mně otec promluvil přímo. Jeho přesná slova byla, ty jsi vůdce – jeho hlas zněl jako hrom, jako když uhodí blesk a hned potom burácí obloha. Bylo v tom tolik autority, že jsem byl v úžasu. A já pořád dokola říkal, děkuji otče, děkuji pane. A probudil jsem se, jak to opakuji na hlas. Ježíš mi pak řekl, ano můj milovaný, byl si přenesen do trůního sálu a náš otec ti dal pokyny. Dobře si to pamatuji, ale nedovolil jsem ti si to zapamatovat až do určeného času. Vzpomněl jsem si, jak jsem byl úplně přemožen a jen ho uctíval. A pak mi pán připomněl, jak mi kdysi poprvé ukázal pojem 144 tisíc vyvolených. A já odpověděl, ano pane, pamatuji si to. Bylo to tehdy ohromující. Dokonce jsem řekl, že z toho šílím radostí. A pán se tomu pousmál. Vzpomněl jsem si také, že jsem se ho ptal, proč se mi neukázal přímo jako jsem viděl v některých svědectvích na videích. A on mi tehdy odpověděl, nechci ti skazit překvapení, protože ty máš rád překvapení. A bylo to pravda. Vždycky do basiku jsem miloval překvapení. A on chtěl, abych ho viděl tváří v tvář, až jednou v nebi, kde už nikdy nebudeme odděleni. Pak mi připomněl i to, že už v mládí ke mně promluvil a řekl mi, že se mnou má velké plány – Tehdy jsem tomu nerozuměl, dokonce jsem jako teenager spíš víru odmítal. Ale pán mi ukázal, že to byl začátek jeho plánu, který postupně spustil řetěz událostí, aby mě dovedl až sem. Pak mi řekl, teď můj milovaný, se chystám uvést svůj plán do plného pohybu. Moji 144 tisíc jsou na klíčových místech a jsou cvičeni tělem i duchem. Mnozí z vás přicházíte ke mně v noci ve spánku a učíte se dovednosti, které budete potřebovat. Já se ptal, jaké dovednosti, pane? A on odpověděl, zatím ti nedovolím si všechno pamatovat, abych tě chránil. Pak se obrátil i k ostatním. Mnozí jste povoláni, ale jen málo vyvolených. A ještě méně z vás to přijalo. Ale kdo to v srdci cítí, ten ví, že byl povolán k úkolu, který ho pálí uvnitř. Moji 144 tisíc budou světlem národům. Pošlu vás jako ovce mezi vlky. Dám vám moc uzdravovat nemocné, vyhánět démony a chránit mé stádo. Budete vykonávat skutky velké odvahy a síly. Svět pozná, že jste moji bojovníci pravdy a světla. Tak tento brat málo zjevení, vraj mu toto Boh povedal. Predstavte si, je to možné, aby Boh s nami komunikoval, však Boh je v neprístupnom svetle, to sa píše v Biblii. Áno, pre väčšin ľudí je v neprístupnom svetle. Je to taká žiara oveľa väčšia ako slnko a nás by to asi rozdrvilo a my by sme to nezniesli. Aj Žiž si musel zakrývať svoj tvár, keď sa s Jahvem stretol na hore Sinaj, a dostal 10 božích prikázaní, ale sú vynimočné jedinci, ktorí sa s Bohom kontaktovať môžu a tento Boh väčšinou nemlčí, on prehovorí, vypočuli ste si, čo dostal, že sú tu chystaná nielen diablová armáda, ale aj Božia armáda, 144 tisíc vyvolených, ktorí budú mať pečať živého Boha na svojich čelách aj o tom som sa dozvedel posolstva knihy pravdy, že tá peča živého Boha nebude zalepená v červa vo nejakej fólii za 3 eurá s nejakou peknou modlitbou. Tá peča živého Boha príde do nás vtedy, keď sa tú modlitbu vrúcne pomodlíme a keď budeme brať Boha vážne a keď budeme nasledovať Ježiša Krista, a nebudeme vyháňať zo seba Ducha Svetého. A potvrdíme vernosť Bohu mnohými skutkami, mnohými modlitbami a hlavne, keď príde prenasledovanie, že niečo za Božie kráľovstvo aj vytrpíme, v tom momente sa do nás nasťahuje Božia pečať a tá nás bude chrániť. Aj o tom by ste sa dozvedeli posolstvách Boha Otca. V knihe Pravdy vypočujte si jedno z nich – keď Mary Kerbery z Dublinu, pani podnikateľka, ktorá sa priznala, že ona nebola nejako príliš nábožná, bola nevyprofilovaná, bola na hranici skepticizmu a zrazu sa jej prejavoval Matka Spásy, Ježiš Kristus a aj Boh Otec a vraj ich všetkých videla. Počúvajte jej svedectvo roku 2011 Tesne predtým, ako som dostala toto posolstvo, som práve dokončila recitovanie korunky Božieho milosrdenstva. Keď mi Duch Svetý zrazu oznámil, že dostane posolstvo od Boha Otca, triasa, triasla som sa od nervozity. Potom som sa opýtala, v mene koho prichádzaš? Toto bola odpoveď. Prichádzam v mene môjho milovaného syna Ježiša Krista, spasiteľa ľudstva. Ja som Boh Otec a hovorím ku tebe poprvýkrát. Moja vyvolená dcera dnes ku tebe hovorím, aby som mohol informovať ľudstvo o láske, ktorú mám ku vám všetkým. Mnohí ma nepoznajú, myslia si, že ma poznajú, ale pre milióny mojich detí som len beztvárna existencia tak málo vedia moje túžbe dovoliť im, aby som ich miloval tak, ako to malo byť. Moje meno sa vo svete používa voľne mnohými, ktorí neuznávajú, že sveda jeho stvorenia boli stvorené mojou rukou. Tí, ktorí ho poznajú, sú zmetení, kto som, a trochu sa ma, tí, ktorí ma poznajú, sú aj zmetení, kto som, a trochu sa ma aj boja. Nemali by ste sa ma báť, pretože moja láska je čistá pre všetky moje deti. Tak veľmi vás mám rád, že som priniesol najväčšiu obetu zo všetkých, aby som vás priviedol späť do môjho náručia a dal vám príležitosť byť zachránený pred podvodníkom. Poslal som svojho milovaného syna Ježiša Krista na svet, aby ste mohli pochopiť pravdu lásky. Táto láska, keď ju príjmete, vás všetkých zachráni. Moje srdce je zlomené tým, ako sa toľko zva, toľky z vás ku mne neobracajú a nepreukazujú mi svoju lásku a vďačnosť. Túžim potom, aby ste sa jednoducho obrátili a požiadali ma o pomoc. Netreba sa báť mojej lásky, pretože práve skrze moju lásku ste dostali svoj prvý dých. Stvoril som každého z vás na svoju podobu, aby som mohol mať rodinu. Stvoril som svet z čistej lásky, aby ste vy, moje deti, mohli zdieľať tento raj so mnou. S takou láskou bol stvorený, že každý detail bol tak starostlivo vybudovaný. Bol som taký šťastný, keď bol stvorený raj na zemi, že anieli sa radovali a nebo žiarilo plameňmi lásky, ktoré žiadna ľudská bytosť nikdy nedokáže pochopiť. A potom bolo to zničené hriechom, spôsobené to bolo hadom. Deti moje, dovolte mi to vysvetliť. Nastal čas, aby som znovu získal raj, ktorý som s láskou stvoril, aby sme sa opäť mohli stať jednou rodinou. Rodinou, ktorá sa zblíži vďaka silným putám lásky, ktoré ju budú držať pohromade. Tento nový raj na zemi sa buď teraz plánuje pre všetky moje deti. Bude trvať tisíc rokov na zemi a nikto nesmie byť vylúčený, pretože by to zlomilo moje srdce. Môj milovaný syn Ježiš Kristus a Duch Svetý sa veľmi snažia priviesť vás do môjho milujúceho stáda, aby sa raj, stvorený na počiatku, mohol opäť objaviť ako najväčší dar zo všetkých, z ktorého sa moje deti môžu tešiť. Tento raj bude miestom lásky, krásy, slávy a bude domovom všetkých, ktorí sú čistého srdca a duše. Je pre každú jednu dušu na zemi a je cieľom, ktorý je obsiahnutý v každej jednej duši na zemi, vrátane tých, ktorí si to neuvedomujú. Môj syn hovorí ku svetu a pripravuje sa prejaviť svoje veľké milosrdenstvo počas varovania, aby dal všetkým hriešnikom ešte šancu užiť si nový raj na zemi. Musíte počúvať môj hlas. Vyzývam vás všetkých, aby ste venovali pozornosť. Obráte sa ku mne. Príjmite, že existujem že som zdrojom všetkého života, všetkého stvorenia, všetkej slávy. Keď to urobíte, budete privítaní v mojom raji na zemi, ktorý ponúka všetko, o čom ste kedy mohli snívať. Počúvajte môjho syna posolstvo, ktoré dáva svetu, aby vás všetkých obrátil. Pre tých, ktorí ani potom nebudú počúvať, alebo ktorí pokračujú na ceste ohavného hriechu, nebude prejavené žiadne milosrdenstvo. Ja som Boh všetkého stvorenia. Ja som Boh lásky a súcitu. Ja som tiež Boh spravodlivosti. Moja ruka dopadne na ľudstvo, ktoré kvôli zlej vernosti tomu zlému odmieta nasledovať cestu lásky a pravdy, pretože nastal čas, aby som znova získal svoje slávne kráľovstvo, ktoré žiaden človek hriechom nezastaví. Ak by sa o to pokúsil, pokúsili budú navždy stratení. Ja som váš Boh, váš stvoriteľ. Moja láska nikdy neumiera je plameňom a plná hlboké nehy ku vám, aby som vás priviedol späť ku mne, ku dedičstvu, ktoré som s takou láskou stvoril. Kvôli hriechu sa mnohé z mojich detí budú musieť vzdať svojho práva na toto dedičstvo a ustúpiť. Aby umožnili tým, ktorí ma skutočne milujú, vstúpiť dverami bez prekážok. Prosím, deti, neodmietajte moju prozbu k ľudstvu. Príjmite milosrdenstvo, ktoré mi teraz ponúka môj milovaný syn. Alebo ktoré vám asi ponúka môj milovaný syn, možno je to chybička, prepáčte. Príjmite ho s otvorenou náručou, odkazuje nám Boh, Otec, a Tvorca všetkých vecí. Je toto Boží hlas, či nie je? Môj osobný názor, ak ho môžem s dovolením vysloviť, že je. Je to dobrý ocko, ktorý sa zjavil. Nevidím chybu, nejakú chybu, preklade tam sú. Nevidím chybu v tom texte, je to duch nášho dobrého nebeského Otca, ktorý vraj sa tejto Mary Kerbery aj zjavil, ako vyzerá. Čo je pre mňa šokujúce, lebo toto bolo pre mnohých svetcov neprístupné a mnohých prorokov pred nami. Ak je toto pravda, Viac o týchto posolstvách nájdete na stránke umeniežiť.eu, kde pôjdete troška dole hľadáčikom, tam je Boh Otec sa prihovára k svojim nám, ku svojim deťom. Máte tam, ja neviem, či 15 týchto posolstiev z knihy Pravdy, kde je tam toho oveľa viac, preto sa tejto knihe celý rok venujem, pretože mňa to oslovilo. Cítim, že mi to buduje svetú vieru, nádej, snáď aj takto lásky. Dáva mi to zdravý, svetý testosterón mužský, ktorý potrebujem a ktorý e, v týchto rôznych spolkoch cirkevných už nenachádzam, pretože sú tam všetci nejakí spupušení, zoženšteli alebo e, nejaký taký submisívny, že to není až zdravé. Oni sa idú pambočkovať so všetkými náboženstvami, čo je na jednej strane pekné, že sme otvorení na dialog, ale my sme muži, my nie sme ženy, ktoré budú, nebudú riešiť nejaké vieroučné veci. Naša sveta povinnosť je byť svetými mužmi a my musíme sa pri stretnutiach aj s moslimami, hinduistami či šintoistami musíme ponúknuť aj nejaký prorocký dialog. My ich musíme napomenúť, aby sa zriekli modiel, my im nemôžeme klamať do, do ksichtu, a pritom sa usmievať pri blblo, že budete spasení, keď sa vy budete klaňať nejakým modlám a budete urážať Otca, Syna i Ducha Svetého. To je podvod. V tomto má biskup len svetu pravdu. To je podvod. Toto není milosrdenstvo. Táto nová evangelizácia, táto pochechtávanie sa na synodách, to je podvodné klamstvo, týchto spupušených prelátov a keď sa oni už objímať začínajú aj zo šváby, majú ich posteli a rozímajú o svojom o, o, o, o intimnom živote so šváby, modlami. Žiadne pokáň, to sú piráti. To nie sú otcovia, to sú piráti, čo prepadli loď. A naša svetá povinnosť. Múžov, je toto zdiagnostikovať. Pár rokov nám to trvá, mne osobne, kým si ujasním, čo, čo sa to tu deje a prorockých napomenúť. A keď oni svoje zvyšky svojho testosterónu nepoužívajú na boje proti modlám, boje proti falošným božstvám a nejakým iným, ale oni ho používajú na týchto mužov, oni ich vyštvu, zničia, potupia, nedajú im pípnuť a držia jednotu majú obrovské nafúknuté, nie ega, super ega. Oslepí ich to. Majú obrovskú píchu. Varujem vás, aby ste takto nedopadli, ak má niekto z biskupov či kniazov počúva. Dajte na toto pozor. Je to podvod posledných čias a tento, táto plesen, tieto vírusy sú miliónkrát nebezpečnejšie ako COVID s ebolou aj ostatnými dokopy. Treba mať pečačivého Boha, príde prenasledovanie, Boh Otec to v jednom posolstve krásne hovorí, no počúvajte čo, deti, nebojte sa. Žiadna újma alebo žiadne nebezpečenstvo nepostihne tých, ktorí nosia moju pečať, pečať živého Boha. Postarajte sa o to, aby každý člen vašej rodiny a vaši milovaní pochopili, aká dôležitá je moja pečať, tak čitatelia knihy Pravdy to pochopili tak, že dali tú krásnu modlitbu, ktorá tam je pod týmto textom nebeskému ockovi, aby sme tú pečať získali, keď sa ho ozaj vrúcne pomodlíme, stotožníme a budeme teda to brať vážne, mať bázeň Božiu, tak sa v tom momente tá pečať nejaká v nás, už sa pečatíme z nebo. Pre, pri každom svetom príjmaní, ktoré je úprimné, sa pečatíme s Ježišom Kristom. Budujeme si tú pečať. Vraj tá pečať má aj miesto na našom tele a je to na našom čele. Nebude to niekde 3 metre odo mňa. V skrinke zapečať nejaký, nejaká pečiatka, červenúčka, požehnaná. To je nie, to, to neviem, či vás spasí. Hoci to nemusí byť až tak zlé, pán Sečka, biskup to zakázal a peča živého Boha je niečo vnútri, keď boskáme kríž a rany Kristove. Vraj, podľa knihy pravdy sa v nás táto pečať buduje, pretože tam sa niečo nejaké intimné puto s nebom, s Kristom. Kde? A túto pečať je dôležité mať vo svojej duši. Ak vám k tomu napomôžu aj nejaké vonkajšie prostriedky, nech sa páči, ale ja nebudem propagátorom. Príde jazdec na červenom koni, apokalyptický, to je ten pomstichtívny aniel temnoty, bude vypustený na planétu, už na mnohých miestach je, robí vojny, prenasleduje kresťanov. Je to masakér. Je to hroboza. Na početných vojnách, ktoré prídu, prejde však tento aniel temnoty pomimo mojich detí, ktorí budú mať pečať na svojich čelách. Odkazuje nám nebeský Ocko posolstve číslo 370 z knihy Pravdy. Tak sa tomu treba vážený venovať, zobrať to vážne, nebrať to pochabo, lebo za, pán biskup Sečka tieto posolstva, keď videl nejakú na internete, on určite posolstvo číslo 370 nečítal, nevedel, on si myslel, že sa tu podniká s nejakými božími menami, tak ho to napadlo ako byka na červenú farbu sa vrhol a spravil dekret v 2012, že to zakazuje svojim kňazom šíriť a požehnávať. No a ostatní čušia. To je tiež nejaká submisivita. Ja sa ozývam, robím za nich pokánie, som na území Spišskej diecezy a hovorím, tu sa stala chyba, nebeský ocko, prosíme ťa odprosenie, Pán biskup Sečka, osobne som ho poznal, on mi tykal, ja som mu vykal ako biskupovi, lebo on je zástupca teda poštolský úrad. On nám tykal, stretali sme sa každoročne vo Vysokých Tatrách a Rytnom dome ako nemocničné kapláni. Tak nás poznal po mene, bolo nás okolo 30, takto sme sa aj trikrát do roka za tých 9 rokov stretali. Poznal nás, ja som videl, že on je aj dobrotivý, vie byť aj milosrdný. Keď som čítal o pastierský list, však to je múdry človek, som si povedal tento Štefán. A keď zomieral, tak kričal do neba a prosil Boha vraj o milosrdenstvo, prezradil nám jeho pomocný biskup Janko Kúboš. Snáď mu to odpustí aj túto unáhlenú zákaz knihy pravdy. A tak ťa odprosujeme za to, čo sa stalo. Prosíme ťa, Pane, odpúznám aj to naše spolumlčanie, že to nikto nevysvetľuje, nikto za to pokáne, ako keby verejné nerobí, neodprosuje. Tak my pôjdeme, za chvíľku vytočíme sestru Evku z Michalovec. Zajtra sa stretneme v Košiciach po 14. hodine pri Archanielovi Košickom, tam niekde v meste a môžete si naťukať potulky.sk, pôjdeme do kaplnky svätého Michala. Sú tam každú hodinu nejaké, nejaké sprievodné akcie, tak po 14. hodine sa zídeme, 14.20 tuším sa tam ide na hodinku a ak chcete, pridajte sa, možno ja tam osobne pripojím aj odprosenie za to, čo sa tu stalo, že knihu pravdy si nevážime. Sme ho zavrhli, aj tieto slova, ktoré som vám prečítal, sú, podľa môjho názoru, je to posolstvo pravé, sú od nebeského Otca, sú tam aj kontroverzné veci, som ochotný na dialog, ja to nepretláčam, že... ale sú to posolstva, ktoré mapujú posledné časy, apokalypsu vysvetľujú variu pred antikristom, znakom šelmy, pred humanizmom, od Bohavca, od jeho syna Ježiša, od Matky Spásy a Ducha Svetého. Tak moja úcta ako spravodlivého človeka alebo spravodlivo sa snažiaceho je dať veci na pravú mieru a mať bázeň pred tým, čo nás vedie k Bohu. To je úcta k Bohu. To vám odporúčam. Dáme pesničku a vytočíme, ja vytočím hostku a vy budete počúvať pesnička po pesničke, ju budete počuť. stopu a potom tlačí k zemi. Začína krásnym boskom a končí pri lúčení. Oheň sa v ohni spáli a slova v ústach zhoria zasľúbený. Oheň sa v ohni spáli a slova v ústach zhoria. Koľký sa spamätali, ťažko rany pod slovensky, len naša spevačka, jedna z najlepších ľudská Vondráčková. Máme na linke Evku z Michaloviec. Bola si niekedy v kaplnke svätého Michala pri dome svätej Alžbety, ty si z východu. Slobodného mm, vysielača, aj teba, teda aj do Banskej Bystrice, aj do Kežmarku. Ja ešte nie. Do chrámu svätej Alžbety chodím, a myslela som, že povieš to miesto konkrétnejšie, že buď pri Hurbanovej veži, alebo kde si pri Fontáne. A pri tom Anielovi, kde to je? Je to ďalej? To je dolná brána, to je dolná brána pri knižnici tak e, tam ho ľudia určite uvidia. Je dostatočne veľký, vysoký a tam sa zvyknú konať aj také zhromaždenia, protesty, mítingy jedných alebo druhých koaličných <laughs> alebo opozičných, obyčajne v istom čase opozičných. Takže Košičania určite to, je to minúta od, e, od chrámu svätej Alžbety a je to, hovorím, miesto dolnej brány, ktoré je obyčajne zatvorené, ale ľudia, ľudia vidia aj tí, ktorí tam denne, denne sa tady prechádzajú a teraz je ten výnimočný čas, kedy, ako si ohlásil, že sú tam také dni, kedy ináč e, blíži sa sviatok pamiatka všetkých svetlých a zosnulých Boj sa všech svetý a pamiatka zosnulých. Za chvíľu asi pripomenieme našich e, milovaných blízkych, či našich rodičov, či našich manželov a našich predkov. Takže som rada, že cez to, že jedni slavia a Halloween a ako beží teraz internetom, že je to vraj satanistický siatok, čo ja som k nemu nikdy nemala blízko, keď to nejaké školy organizovali. Takže že církev usporadúva takéto dni a pozvánky, ktoré si mohol aj prečítať viacej, keby si chcel, že o ktorej hodine kde, keď budeš chcieť, teda piatok, sobotu a myslím aj nedelu si hovoril. Nejaké, nejaké akcie, pár týždňov to trvá, Košiciach, mesto to organizuje, toto je potulky.sk, to k tomu patrí, sú tam nejaké prednášky, bol tam nejaký v nedeľu koncert, nejaké spirituálno-kultúrne dní košické, tak sa k tomu pripojíme a dáme tomu duchovný obsah a stretneme sa. A ďakujem ti za knihu Pravdy, ktorú ste mi tam dali pred pár rokmi, až teraz mi to docvaklo, venujem sa jej, cítim tie posolstvá, sú dôležité treba ich spropagovať, dostali sme ich ako dar, ktoré vysvetľujú knihu zjavenia zo všetkých kníh, ktoré máme najpodrobnejšie a čo je najzaujímavejšie, že proroctvá, ktoré sú tam, asi vo 14 bodoch som narátal, veľmi vážne veci sa splnili. Čiže nemali by sme to, ak sme teda spravodliví veriaci ľudia, podceňovať a odhodiť, nepovšimnúť, lebo to by bola naša obrovská chyba. Ja ti ďakujem, že takto to propaguješ a je v podstate jedno, <laughs> za aký čas, vlastne ako si povedal, že ti tá kniha až skoro padla na hlavu, uh, lebo hm, tie posolstva cez Mariu Božieho milosrdenstva lepšie o tom a hlbšie o tom priblížia tých, ktorých sme pozvali do relácie, teda Anna a Zachariáš, ktorí sa za nejakú chvíľku pripoja a som rada, že prijali pozvanie, teda sme všetci tí, čo sme tvojimi hostiami z Zemplína, Zemplín, kraj pod Vyhrlatom a z Dolného a oni sú z Horného Zemplína. Taká je pravda. Takže som rada, že k tomu bližšie povedia oni, aj k, tej, k tomu, že je to všetko na tej stránke je gtme.global.network.network.sk a ja, keď dovolíš, keďže ty patríš k tým takým tým v úvodzovkách neposlušným kňazom a, a podobne ako biskup e, Skriklen, dobre hovorím, neviem, či som to dobre vyslovila, tak vďaka takýmto m, mm, vlastne e, žiada sa mi povedať na úvod taký citát, že samozrejme niekoho, neposlušnosť je základom slobody. Poslušnými ostávajú iba otroci. Henry David Toro. No, e, áno, vďaka týmto jedincom neposlušným e, si myslím, že, že ktorí chránia e, to svetlo, tú pravdu, tak e, a vďaka takým samozrejme kňazom, biskupom, ktorých vlastne kňazov základná úloha je prebudzať, hej, tak e, sa dostáva, dostávajú tieto posolstva a aj vďaka tomuto nemainstreamovému rádiu, lebo to nikde nebudú ľudia počuť v teatrojke, na Markize, na Jojke a tak. A k tomu v tej neposlušnosti chcem povedať takú, aj keď ty veľmi nerád o týchto, o Medjugorí, ale chcem povedať, čo som ja postrehla, bola som tam, už som spomínala viackrát, prvýkrát po 41 rokoch Panna Maria dala posolstvo, ktoré sa týkalo práve slobody prvýkrát nikdy za 40 rokov, nájdete si to, je to možno mesiac e, dozadu, slobodného prejavu a v tomto duchu, ako vlastne ty, alebo takíto jedinci ako ty a títo biskupy e, chránia e, chránia tú slobodu, čiže nielen o pravde, pravda Ježiš, ale prvýkrát pána Mária v posolstve použila slovo sloboda. Nemám to teraz pred sebou, ale mám pripravený, keď dovolíš, lebo téma je Boh nemlčí, vynikajúco. Áno, je to pravda. Boh nemlčí. Boh nás nemlčí. Boh cez kniazov nemlčí. A o egu. A teraz, keď dovolíš, jedno z ostatných, verím nie posledných, ale ostatných dvoch posolstiev, ktoré sú prístupné pre tých, ktorí sú na stránke zaregistrovaní, ktorú som spomínala, gtmiglobal.network.lomitko.sk, je a to chcem prečítať, lebo práve toho ega, ega sa to týka. Neboli sme dohodnutí, <laughs> nevedel si, že to prečítam a ani, priznám sa, nepamätám všetko, takže, ale tak mi to tu ťuklo, že vlastne ty chceš o egu a, a, a čuj, čuj, čujme, hej, či kňazi, či biskupy, to je jedno, či veriaci, neveriaci. Je to posolstvo, pána Ježiša zo štvrtka 9. oktobra 2025. Keď je pravda, um, lepšie to povedia Anna a Zachariáš, um, ono je to také nepravidelné, ale je to, je to nepravidelné a dlhšiu dobu už neboli tie posolstva a teraz zo štvrtka 9. oktobra je toto, zo 17. hodiny 2. minúty. Moja vrúcne milovaná dcéra, v tento vynimočný deň v čase 15. výročia tejto vynimočnej misie ťa musím požiadať, aby si vložila všetku svoju dôveru do mňa, do môjho milosrdenstva a do mojej božskosti. Mám jediné želanie v tomto čase. A to je zachrániť celé ľudstvo zo spárov zla. Hoci nepotrebujem na túto úlohu pomoc duši, mám dôvod, prečo ich o to žiadam. Je to ponúknutie slobodnej vôle mne, Ježišovi Kristovi, že mi pomôžu v mojom úsilí o duše. Toto práve sa stane najsilnejšou zbraňou proti satanovi. Keď duša zhodí všetko svoje brnenie, vrátanie lásky k bohatstvu, lásky k moci, a lásky k sebe samému, až vtedy môže dosiahnuť dar pokory. Potom, keď duša zahodí všetok pocit hrdosti a ega, je pripravená slúžiť mi. Duše, ktoré trpia so mnou, sú vo mne a ja som skutočne prítomný v ich dušiach. Aj keď to môže byť ťažké, je to najväčší dar, ktorý mi človek môže dať. Sľubujem, že keď ku mne príde človek bez svetských ambícií, povýšim ho na kráľa v mojom svetom kráľovstve. Keď mi pomáha modlitbami a utrpením zachraňovať duše a ničiť zlo vo svete, prináša mi najväčšiu radosť. Sľubujem vám, moji bratia a sestry, v tento deň, že čas vstupu do môjho raja sa blíži. Čo skoro bude nepriateľ porazený a všetka bolesť a utrpenie pominú. Váš Ježiš z 9. oktobra 2025. Toto dostala ako nové teraz 25, to ja neviem, odkiaľ to máš. No to mám práve z tej stránky, ktorú som v minulej relácii nahlas zverejnila. E, je to náhrada, mal si pravdu, že www.knihapravdy.sk už je zlikvidovaná. Viac k tomu povie Anna Zachariáš. A toto je na stránke JTM global, všetko spolu, bodka, network, lomitko, sk. Ej, je to v mnohých jazykoch, ako sme minule priblížili, takže si myslím, že môžu sa tu prihlásiť rôznych kniazy, aj biskupy. A je to, to prvé posolstvo je zvláštne, teda je zvláštne, tu nič nie je zvláštne, ale v tento deň dokonca po dlhej dobe pán Ježiš e, dal e, aj druhé posolstvo, to prvé bolo 17, mm, 17.02, ďalšie bolo 23.38 posolstvo, e, čo, čo máme šíriť a taká výzva nás. Áno, samozrejme, kto sa zaregistruje, môže si to prečítať, váš Ježiš. Tam je zaujímavá výzva všetkých, čo cítime, že to je pravda. Ja cítim, že sú to pravdivé posolstvo. Tam je výzva, aby sme ich šírili že takto sa staneme spolupracovníkmi Ježiša v posledných časoch. Teba sa dotklo mňa, niečo preto robíme. Ak by niektorý ste, z vás sa to dotklo, zajtra o druhej hodine sme e, pri Horbanovej veži, e, pri Anílovi tam sa stretneme, môžete prísť medzi nás, alebo sa nám ozvíte, napíšte nám. Ty máš mediácia.eu, dobre hovorím? Áno ja mám umenie žiť.eu. Ak chcete, napíšte nás, kontaktujeme, môžeme spolupracovať, spolu niečo vymyslíme. Tam je výzva, ozv... No šírte to, pozvite, dajte to do médií, dajte, pozvite celebrity, nech sa to šíri, ale to je nielahké. Takto slobodne to sami môžeme, ale keď to dám do nejakých väčších médií, tak sa spätia zakážu a to isté urobia cirkevné médiá je to problém. Myslím, že keď príde varovanie a dostaneme preplesk všetci, tak všetci zvážneme a začneme sa tomu venovať oveľa viacerí. Ak by niekto nabral odvahu teraz, nech sa páči a ďakujem ti. Petra poprosíme v štúdiu, blíži sa nám za 3 minútky, nech nám vytočí hostev, dáme im za chvíľu slovo, povedz ešte, čo chceš. Povedz, čo chceš, môžem povedať, že Čiže dlhšiu dobu nič, nič, nič a potom 7. a 9. oktobra boli tri posolstva. Tak napríklad um, ja osobne neviem, či smiem aspoň um, takú tú, um, to s, poviem, sú tu um, tučnými písmenami, napríklad nesmiete opustiť môjho syna kvôli svojej jahostajnosti, lebo keď to urobíte, vaša láska k Ježišovi oslabne. A e, ja e, verím tomu, viem, že tá ľahostajnosť a nevedomosť, to je ten taký najťažší hriech, keď je človek ľahostajný a žije v nevedomosti. Není toto, Júbka, není toto vlastne to nafoknuté naše ego? Myslíme si, že sme dobrí, zbožní a slušní, ale ak zareagujeme takto, nie je to naše nafúknuté hriešné ego, keď sa takto správame. Olympik spieval ja, ja, ja, jenom ja, ja, ja, ja, jenom ja, no tak to je presne to, že niečo ja chcem, ale Pane Bože, čo Ty chceš, nie, nie, niečo ja chcem, nech Tvoja vôľa sa deje vždy a všade. Amen. Hej, to je práve to, že odstúpiť, ustúpiť, ustúpiť Bohu, nech v nás ako poprosiť Ducha Svetého, Duchu Svety, buď so mnou, hej, čo, čo Ty chceš, Pane Bože, niečo ja chcem, lebo ja častokrát, vieš, to je presne to, čo chcú tí, ktorí sú tí najbohatší, najmocnejší, to tie satanistické elity, ktoré, ktoré vládu teda v tých tzv. demokratických vládach a v mass a, a sú často protikresťanské a protinárodné, že vlastne tam je to presne o tom, o tom uzurpovaní si moci, manipulácii, o, o klamstvách a o, o, o nahrabaní, čo možno najviac, <laughs> ale to, to, je, to je, vidíš, videl si niekoho, že by ťahal e, na, na cintorine za sebou na nejakých šnúrkach brilianty, domy, auta, e, ja neviem aké majetky alebo čokoľvek. No nie, Ej, proste, jak človek je holý, sa narodí, aj, aj, tak aj opustí tento svet, e, tak e, tam všetci sú si rovní v rade. Keď pozrieme no, na to sú cintoríny tam... veľmi dobré pohreby, že? Nás, nám zatresú a ukážu nám realitu. Máme 15.00 a máme hostí, ktorých si nám doporučila Anku a neviem, či aj Zachariáša. Ste na linke? Áno, sme. No, vítajte. Sama ste, či aj s pánom Anželom. A ja som tu, pán manžel, áno. Jo, tešíme sa, že vás počujeme. Joka, chceš, moderuj to ty. To sú tvoji priatelia zatiaľ. No, už aj tvoji ja ich slabšie počujem, tak uh, Anka Zachariáš srdečne zdravím z Dolného Zemplína na Horný Zemplín a cez Kežmarok do Banskej Bystrice a celé Slovensko. Uh, ak uh, chcete, môžete, čo chcete, tak prosím, predstavte sa a prípadne uh, povedzte, predstavte túto toto posolstvo, toto varovanie Ježiš ľudstvu, tak ako uznáte za vhodné v tejto dobe. Ďakujem. Ďakujeme, Euka, za slovo. Pozdravujeme aj publikum, ktoré nás počúva. A my sme manželia Anna a Zachariáš a venujeme sa misii Ježiš ľudstvu. A dneska máme tému, sme vybrali tému Pečať živého Boha. A porozprávali by sme o tom, čo to vlastne pečať živého Boha je, kde je spomenutá, kedy bola daná, na čo slúži a, a ešte aké sú prísluby pečate a uvedieme aj svedectva, takže téma je dosť rozsiahla a bohatá. Nech sa páči, tešíme sa, že ste tam. Koľko sa venujete knihe Pravdy? Koľko rokov? Uh, viete čo, to bude 10-15 rokov, myslím, odkedy sa to vlastne spustilo tie prvé... 2010, hej. Uh, Boli ste v Anglicku prv... vtedy? Áno. Tie prvé posolstva, áno. My sme, my sme to tak ako si objavili. Po slovensky sa to volá, jak slepá kula, kúra ku zrnu príde. To znamená, že, že ani sme nevedeli, jak a sa to k nám, nám nejak si dostalo. No ale teraz vidíme odstupom času, že, že to bola taká ako si Božia vôľa. Viete, možno poznáte ten pocit, keď, keď e, ani neviete ako a zrazu s časom, odstupom času zistíte, že to je presne to, to, to čo ma naplňuje, to čo, to, čo som hľadal, to, čo mi nie, niečo, čo mi chýbalo. Takže asi tak. Od začiatku ste mali jasno, že je to správne a ideme týmto smerom. Nemali ste nejaké výhrady? A, nie, nemali sme výhrady. Eh, v podstate sme sa k posolstvám dostali, keď bolo nejaké 73. alebo tak, čiže sme v podstate, dá sa povedať, v tom úplne od začiatku a dokonca sme posolstva, eh, ktoré, ktoré boli dávané postupne, eh, postupne aj prekladali do Slovenčiny, pretože ľudia ich čítali, takže tak sme ich prekladali. Boli ste v tom čase v Anglicku, tak ako pre upresnenie, aby som povedala. Aj ste tlačili dokonca prvé knihy, pokiaľ viem, ste si zriadili na ten účel aj tlačiareň, aby ste to pomohli šíriť na Čechy, Slovensko. Tak? Áno, áno to bolo, viete, ono, ľudia mali o to záujem. Hej? A hlavne o modlitby, No a tie modlitby sa dali tak, tak rýchlo vytlačiť na štvorku papier, potom sa na papier preložil, takže z toho vznikla nejaká A5, keď sa, tam, keď sa vloží tam pár listov, takže vznikne taký jednoduchý modlitebník, uh, ktorý vlastne ľudia chceli. Ľudia sa proste chceli modliť, lebo cítili, že v tých posolstvách v podstate je niečo, čo, čo sa ich ako hmotne dotýka. Lebo keď si zoberieme Bibliu, tak tá je vlastne stávaná tak, že jak, jak, jak jeden povedal, keď vy čítate Bibliu, Biblia číta vás. To znamená niečo v tom zmysle, že niečo, čo potrebujem, niečo, čo ma obohacuje, niečo, čo, čo ako hovorím, poštekli moju dušu, alebo vlastne naplní moju du, du, moje duševné potreby. Pekne. Pani Janka, povedzte o tej pečati, ako ho vy vnímate. Vysvetlite to. Áno, to pečať živého Boha je vlastne mimoriadný Boží dar, ktorý nám dal Boh Otec a je to modlitba venovaná na ochranu všetkých ľudí, všetkých Božích detí. E, z tohto daru nie je nikto vylúčený, môže ju, môže ju prijať ktokoľvek. A je to vlastne na ochranu. Budeme o tom hovoriť neskôr ako e, k tým veciam. Máte tu modlitbu tak... niekde blízko? Že by sme, hu, že by sme, to je krátka modlitba. Môžeme ju prečítať, keď Anka ju nemá. Anka A tak nech sa páči, povedz Evka, ty. Anka máš? Môžem ja? Alebo ty? Môžeš, môžeš teda, keď chceš. Uh... Prečítam modlitbu? Môžete to, Zachariáš, nech sa páči. Výborne. No. Takže e, Pečo živého Boha, hej? A, o môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou príjmam Tvoju božskú pečať ochrany. Tvoje božstvo obklopuje moje telo a dušu na veky. Skláňam sa v pokornom ďaký vzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť Tebe, môjmu milovanému otcovi. Úpenlivo ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zavezujem, že svoj život zasvetím Tvojej službe na veky vekov. Milujem ťa, drahý Otče. Utešujem ťa v týchto časoch, drahý Otče. Obetujem Ti telo i krv dušu i božstvo tvojho vrúcne milovaného syna na očinenie hriechov sveta a za spásu všetkých tvojich detí. Amen. Táto modlitba nemá chyby, je neomilná. Čo povieš, je tam nejaká chyba? je tu, či, je to číslo modlitby 33, za chvíľu zajtra dostaneš aj ty tú o, modlitebnú kampaň celú, o, ti to odovzdám od doktora Petra Osipanku. Ej, a je to od Márie Božieho milosrdenstva ešte dodám, že v úvode aj to číslo 33 je, je nenáhodou, že píše tu, tu sa píše Boh Otec, Túto modlitbu môžeme odporúčiť, myslím, že všetci kňazi, biskupy celého sveta, myslím, že všetci kresťania, ak sú, ak sú nie dementní, všetci by povedali, že táto modlitba je veľmi dobrá a takto sa získava, celkom možné, že tá peča živého Boha takto sa získa, ale to treba zobrať vážne po tej modlitbe. Keď dovolíš, tu Bohotec hovorí, že uznajte moju pečať, a príjmite ju s láskou, radosťou a vďačnosťou. Boh Otec žiada, aby všetci prijali túto pečať ako ochranu pre každého jedného z nás a naše rodiny počas budúcich zložitých čias, v ktorých budeme musieť žiť. No Michalovce ju majú aj na billboarde stále. A jeden chlapec si ju dal do... Si to kúpil, dal si to do auta, zhavaroval a dal na internet. No ja som pečať živého Boha mal a ja som zhavaroval. Čo je toto? No to nefunguje. Čo by ste, to, čo by ste povedali na to? Ja by som povedala, že prežil, že niečo, bolo to nejaké varovanie. Možno by mal poďakovať, že nedošiel tam, kde mal ísť, alebo mal sa stíšiť, zastaviť a možno práve vďaka pečati tak prežil, že no žiaľ, že zobral to s hnevom, ale to nevadí. Prežil to. Pán Janka, po čo poviete na to? Vy máte aj nejaké iné príklady, povedzte nejaký. No, ja by som povedala tomuto mladému mužovi e, toľko, že vďaka pečati vlastne jemu sa nič nestalo, pretože to, že je na dranc, to nevadí. Hlavne, že bol zachránený on a mal by sa zamyslieť nad, nad tým, ako žil a zmeniť prípadne svoj život. No, múdro, múdro hovoríte. Viete, viete, ja som počul raz taký, taký príbeh, e, že bola jedna, proste modlila sa a mala takú sošku svätého Jozefa. A ona vlastne sa modlila k svätému Jozefovi takto nejak. Daj mi dobrého manžela. No a po dlhom, dlhom čase vlastne toho manžela nedostávala. Tak vyhodila tú sošku von oknom z hodou okolností išiel nejaký mladý pán tam, e, proste, no, zoberiem to trošku skrátkou, proste zoznámili sa a to bol vlastne aj manžel. Takže takto svätý Jozef odpovedal. A no, čo tým chcem povedať je toto, že možno ten pán sa modlil, Bože, ukáž mi, keď si. Možno ten pán e, si povedal, chcem vidieť a poznať Boha, či je vlastne živý. Dal mu možno pečať živého Boha a mnohí, ktorí vlastne, eh, poviem, sa stretli napríklad s nepredvídanou chorobou, zrazu ochoreli, zrazu napríklad nabúrali, ako v tomto prípade. Možno je, možno je to ten, ten čas, kedy Boh, kedy nájdu Boha, treba z tej nemocnici, e, ja neviem, kej, akom stave je, hej, tak môže tam stretnúť niekoho, môže tam sa zamyslieť nad svojim životom, hej, ja neviem, nejaký podnikateľ to môže byť a, a, a tieto, tieto kroky môžu byť, viete, Bohu nejde o to, aby sme nedostali nejakú újmu na zdraví. Bohu nejde o to, aby sme vlastne nejakým spôsobom získali materiálno. Ale Bohu ide v prvom rade o to, aby sme mali spasenú dušu. Pretože, pretože tá, tá, je, tá je hodnota, ktorá, ktorá vo väčšnosti bude mať vplyv na to, či budeme s ním žiť. Asi toľko by som k tomu povedal. Tak je, ako hovoríte, rozumne, na zváženie je to. Keď začíname vážne brať tieto veci spirituálne, to je začiatok vážnosti, to je odpochabenie sa, pretože to naše ego sa veľmi rado pochabí. A tohto sa my, vážení, musíme zbaviť. Keď sme mali puberte ešte, tak sa pochabíme všetci, vrátane mňa, to patrí k tomu veku, ale prídeme k dospelému veku a začneme sa správať zodpovedne, keď už sme dospeli a keď sme veriaci kresťania, tak berme veci vážne. Lebo keď tie vážne veci bagatelizujeme, toto je pochabenie sa na vyššej úrovni. Toto vám nepriniesie väčší život. A táto kniha, keď ju človek číta, joj, tam človek veľmi zvážne. Tak, áno, áno. To áno. Tým môžem len, tým môžem len súhlasiť. Uh, vlastne posolstva sú také, aby sa človek nad tebou zamyslel. A a pozrel sa do, do svojej duše, do svojho vnútra a skorigoval svoj život so životom Ježiša Krista a aby proste zmenil svoj život, zmenil, zmenil svoje vnútro, zmenil svoj život. Tomu vlastne e, slúži potom vlastne aj tá pečať. Budeme, budeme vám hovoriť o svedectvom, je, svedectve jednom Ehm, kde jedna pani takto zmenila svoj život na základe pečate živého Boha. Takže... Povedzte, te máme pár minút. Počúvajú eh, všetci. Eh, Pozorne. Dobre, neskôr, neskôr ku svedectvám, pretože tú tému sme načali a, a potrebujeme ju, eh, pretože ľudia nevedia, kde sa nachádza a ničo, takže, takže viac menej by som prešla tak krok po kroku. Tesne. Nech sa páči, povedzte, čo máte. Dobre, dobre. Takže hovorili sme o pečate živého Boha, že je to Boží dar, ktorý nám dal Boh Otec a že je to modlitba, ktorú sme sa aj modlili, venovaná na ochranu všetkých Božích detí a všetkých ľudí. Možno sa mnohí pýtate, kde je spomenutá. Zmienka o pečatí sa nachádza vo Svetom písme v knihe Zjavenia v kapitole 7, 2 až 3. Citujem. A videl som vystupovať od východu slnka iného aniela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anielov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru. Neškoďte zemi, zemi ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha. Mnohí sa pýtate, kedy a kde bola táto pečať daná. Prvá zmienka o pečati je v knihe Pravdy. Prečítam vám kúsok posolstva. že všetci kresťania, ak teda chceme kresťanské hodnoty hájiť, mali by sme o pečati živého Boha niečo vedieť, pretože to máme v Evaníliu, knihe zjavenia, aj ano. v kapitole 14. Áno. Preč, prečítam vám teda kúsok posolstva od Boha Otca z útorka zo 14. februára 2012 o 18. hodine. Môj prísľub detí je takýto. Budem chrániť všetky svoje deti, ktoré majú v duši vloženú pečať mojej lásky. To je prvá zmienka o pečati. Samotná modlitba pečate živého Boha nám bola daná o pár dní neskôr. Bolo to 20. februára 2012. Pečať živého Boha v knihe Pravdy je naplnením proroctva uvedenom v knihe Zjavenia Jána. Pána Mária ako Matka Spásy vysvetľuje, že pečať živého Boha v knihe Pravdy je tá istá, ktorá je uvedená aj v knihe Zjavenia. Dôležité je, že vysvetľuje, že táto pečať je jednou z posledných a najväčších pečatí ochrany zoslaných z nebies zo všetkých modlitieb daných ľudstvu. Čiže je to najväčšia pečať ochrany zoslaných z nebies. Vraví nám, že to bude chrániť odvahu a vieru osôb a ich rodín, ktoré sa modlia modlitbu pečate a poskytne im bezpečie počas budúceho prenasledovania, najmä v dobách nadvlády a vojny. Matka Božia, Matka Spásy to hovorí v posolstve zo 17. mája 2012. Viete, ja k tomu chcem dodať asi toľko, že <clears throat> vlastne všetci poznáme uh, Mm, zjavení Jána, že, že príde niečo, čo sa dá na ruku a bude to mať symbol tri šestky, alebo na čelo sa to dá, hej, tak toto je ako keby ochrana, lebo tam sa vlastne aj píše e, v knihe Pravdy, že kto bude mať to tu pečať, bude nielenže ochránený pred antikristom, ale dokonca keď bude v dome a bude prenasledovanie, tak ten dom sa stane neviditeľný. Takže, takže tam sú... To sú veľmi závažné slova. Veľmi sa čudujem kňazom, biskupom, že o žiadnej pečati živého Boha nehovoria nič, ale o ochrane Božej niečo máme, nejaké sveteniny máme. A preto aj domy sa žehnajú, aby boli ochránené. Len toto neprotirečí tomu, čo sa hlásalo doteraz. Viete, ja pečať živého Boha vnímam nejak tak, ako to bolo v starom zákone, Uh, počas, počas tej noci, keď boli prvorodení v podstate zlikvidovaní v Egypte a, a oni mali tiež v podstate e, si natierali te, tie veraje barankovou krvou. Čiže boli vlastne zapečatení. No a, a boli takto ochránení pred výchrycov, ktorá prišla na Egypt, tých 10 rán. Príde táto církev pohody nemá rada reči o nejakých trestoch božích, ale ani o antikristovi, ani o prenasledovaní sa veľa nehovorí, ale toto je vážený realita. Prestante sa pochabiť. No, ja, ja, to, trošku, ja to trošku doplním a, a po, poviem tú hĺbku toho, hej. Lebo tí Izraeliti, keď si tu natreli tú krv, tú krv toho zvieraťa, v starom zákone myslím, hej, na, na veraje, tak čo sa stalo? prišiel aniel smrti a, pri, a pobil všetkých v Izraeli prvorodených z Egypta. Mhm. Hej. Oni síce bývali v Egypte, ale e, t, e, z Izraelitov nikto nezomrel. A keď si to zoberieme, čo prinesie, ako som už naznačil, tie tri šestky a, a toto e, znamenie Antikrista, ktoré, ktoré máte písané v zjavení Jána, hej? Mm prinesie smrť. Lebo tam sa píše, že, že tí, ktorí budú mať e, toto znamenie, nebudú môcť ani predávať, ani kúp, e, e, tí, ktorí nebudú mať toto znamenie, nebudú môcť ani predávať, ani kupovať, ale im už nie je záchrany. Oni prídu o svoju dušu. Počkajte, v knihe Pravdy som sa dočítal. To ma úplne dobrom šokovalo, že keď príjme niekto aj toto znamenie milosti posvedzujúcej, možno v takej naivite, ako boli zaočkovaní, že on ich chráni, sídu zdravie a zobrali tú jedovatú vakcínu, tak Boh ich ochráni a možno majú v žilách nanotechnológie a Boh takúto dušu naivnú, dobrotivú, ktorá vyšla z kostola, tam jej nabulikali, že vakcína je dobro, Boh ju ochráni. Aj keď má tú vakcínu a vraj, knihe pravdy je, aj tí, čo majú 6 budú nejako zachránení. To ma úplne šokovalo. Možno pán Boh to dopustí, aby nakúpili tým, ktorí budú vyradení zo systému. Kto vie? Viete, uh, tam sa píše vlastne k tej pečati. Uh, dobre, že ste spomenuli toto vakcínu, pretože sa píše, že pečať, uh, nie, pardon, tú, uh, to značkovanie tej šelmy vám nanútia tak, ako vám nanúčili vakcínu. Myslíte, že to bude očkovaním dávané do ľudí? To 666. Uvidíme, vyzerá to tak. Doslova mne to prípada, ako keby toto vakcinovanie bolo, bola akási predpríprava, um, aby proste zhodnotili, um, ako na to budú reagovať, či sa ľudia nevzbúria, či to môžeme nejakým spôsobom im nanútiť. Hej? A keď si všimnete tie, tie, tie príznaky, lebo nikto predsa dobrovoľne nedá si nejaký čip, aby mohol predávať a kupovať, lebo tým pádom e, nevie, čo má v tele a zvlášť v dnešnej dobe, ako vy hovoríte, e, tej e, IA, čo je Artificial Intelligence, čo je umelá, umelá inteligencia, ako vy ste spomenuli tie nanoroboty a toto všetko, vieme, kam to všetko smeruje a v, jakém, v jaké je to štádium vývoja. Takže, takže chcel, som, chcel som tým naznačiť, že, že nedávajte si ľudia uh, sa to znamenie tej šelmy a myslím, že to uh, už nie, niektorí majú, je to také ako malé zrnko ríže, uh, dáva sa to psom, aby vlastne sa identifikovali u veterinára a niečo podobné by sa malo dávať ľuďom. Hej? A bude to spojené pravdepodobne so zradou Ježiša Krista a jeho božstva. Tí ľudia, ktorí príjmu šelmu asi, budú sa musieť aj zrieknúť, že Ježiš nie je Boh a dostanú veľmi veľké výhody, keď budú v systéme. Ostatní budú vyradení. A pečať živého Boha podľa týchto prisľúbení nás má ochrániť. Ochránila niekoho táto pečať, panianka, povedzte nejaký príklad. Okrem tejto áno, pani, čo sme spomínali, čo to sorku vyhodenú. Áno, ochránila. Uh, poviem vám dve svedectvá o pečati. Uh, jedno, momentík, uh, jedno je od sestry Rosil z Filipín. Keď sa pamätáte mnohí, aj, aj poslucháči, tak v novembri 2013 bol na Filipínach uh, tajfún Hayan, alebo ako sa volá aj Tajfón Jolanda. A jej mesto bolo, rodné mesto na Filipínach, bolo priamo zasiahnuté a to veľmi vážne. Opisuje. Stovky tisíc domov bolo úplne zničených, zbúraných, zrúcaných, bez strechy a tak ďalej. Bol to tajfún s vetrom s rýchlosťou 305 km za hodinu, s nárazmi vetra až do 385 km za hodinu. Ale náš dom bol ušetrený, rovnako ako dom mojej sestry a brata, vďaka modlitbám a samozrejme vďaka požehnanej pečati živého Boha, ktorú rozdávali naši bratia a sestry z filipienskej skupinky z Cebu na Filipínach. Tí u nás vykonávali misiu, prednášali o Božích posolstvách Márie Božieho milosrdenstva, a iných katolických témach, ako napríklad Svetý Ruženec, Korunka Božieho milosrdenstva, Svetá spoveď a podobne. Domov chodím len raz do roka na dovolenku. Trvalo týždne, kým som sa s nimi mohla spojiť kvôli telekomunikačným problémom, ktoré spôsobil tajfún. Keď som sa rozprávala so svojou sestrou, bola to ona, ktorá mi povedala – Pečať bola veľmi mocná a Boh ochránil domy tých, ktorí ju prijali. Povedala mi, že si všimli, že všetci, ktorí dostali pečať, ich domy boli ušetrené a ochránené a mali len minimálne škody v porovnaní s ostatnými. Ľudia, ktorí prechádzali okolo nášho domu, keďže všade boli trosky, cesty neboli prejazné autom, hovorili, Pozrite sa, ich domy vyzerajú, ako by tam, ako by tade sa neprehnal žiaden tajfún. Ale všade boli okom, okolité stromy, rastliny, dokonca aj nízko rastúca tráva popadané, ako by nič nezostalo. Dom mojej sestry bol jeden veľký zázrak. Kokosové palmy okolo jej domu padali smerom od domu akoby opačným smerom, ako fúkal vietor. A domu sa vôbec nič nestalo. Bol ochránený pečaťou živého Boha, ktorú sme mali zavesenú v dome. Vždy vydávam toto svedectvo, keď sa s ostatnými delím o pečať živého Boha. Nech sa vzdáva Bohu chvála a nech je oslávený Pán. No pekne, to znie pekne. A čo má urobiť niekto, keď pán biskup na tejto, v tomto území Spišskej to zakázali požehnávať, tieto pečate? Čo by si Jevka odporúčila? Napadne vás? Čo má taký veriaci robiť? Ale však máme sveté rúžence, máme svetenú vodu, agnušteky, všelijaké iné prostriedky, alebo aj iné diecezy. Jednoducho, viem, kniazy, ktorí to požehnali, takže bodka, a keď e, môžem do, niečo doplniť k tomu, aj keď bude pokračovať Anna, tak uh, varovanie, varovanie to je ako keď začne styréna e, trúby. Varovanie je pred nejakým, nejakým maják, alebo keď ide nejaká búrka obrovská, alebo ide nejaké tsunami, alebo e, proste niečo veľmi hrozivé. Takže ja takto vnímam silu tohto varovania a E, ja to stále, keď dovolíte, trošku preklopím aj do tej akože politiky, lebo to všetko so všetkým súvisí a e, chcem tu e, preklopiť na slova, ktoré po povedal európskeho formátu v podstate Jean-Claude Juncker, to je bývalý predseda Európskej komisie a poviem, čo robia oni, hej, lebo poviem oni a my Uh, oni to pripravujú všetko tak potmehúcky, takým spôsobom. Jeho citát to vystihuje úplne, úplne aj čo sa týkalo tej korony. Uh, zacitujem, Nie, nieco rozhodne, je to v češtine, nieco rozhodneme, pak to vypustíme na veřejnosť a nejakou dobu počkáme, co sa stane. Pokud nedojde k veľkému kšiku a k povstáním, protože väčšina lidí nechápe, o čem to bylo rozhodnuto, tak pokračujeme krok za krokem, dokud není cesty zpět. Takže toto varovanie je presne o tom, že kým oni, tí predstavitelia tých všetkých spolkov, volkov, čertových a tak ďalej, tí mocichtiví a tí e, važiaci pomoci po, potom, po tých <laughs> po tých, e, no proste všetko, čo s tou mocou naj, najbohatších a najmocnejších tých satanistických elit súvisí a s vládami a s médiami skorumpovanými a tak ďalej, tak uh, uh, oni, uh, oni čakajú ako, vždy je to tak, aj, aj táto pandémia, ako ste dobre povedali, že oni najprv niečo vypustili, ale za tým môže prísť niečo horšie. Všimli ste si, že bolo 20, 21, bolo to očkovanie, najprv šparanie do nosa, nič, očkovanie. Jedni sa búrili, kňazi, veriaci, neveriaci, e, rôzni. A potom prišlo niečo horšie. Zrazu ja, kukla... ti skočiť do toho, lebo si sa rozhovorila, máme poslednú minútu, tak udáme hostiom, ak chcete, dajte na seba kontakt alebo niečo, čo by poslucháči mohli si tam prísť a zajtra pokračujeme v Košiciach o druhej hodine. Tam pri Anielovi v centre, ak chcete, príďte. A povedzte niečo na záver vy, Janka a Zacharia, A končíme. Mali Boli sme krátky. No moja žena hovorí, že eh, bolo to krátko. Čo by som na záver povedal, tak no viete, ja mám takú jednu jednu takú vetu. E, neviem, jak to povedať, ale tá veta znie ostaňte s Kristom v e, takom intimnom vzťahu. A ten, ten vzťah vás bude posúvať dopredu a bude vám ukazovať uh, ukazovať, kade máte ísť. Prosím odo mňa všetko. Ďakujem, poslám, končíme, ale môžeme spraviť aj druhú časť, je to zaujímavé. Ďakujem vám, že ste